Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, April 2006. Luke, chapter 19. Και ίσελτον διήρ και το την Ιεριχώ, και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζαχαίος, και αυτός ειν Αρκιτελώνης, και αυτός Προύσιος, και εζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστίν, και ουκιδινάτο από του όχλου, ότι τη ηλικία μικρός ειν, προδραμόν εις το έμπροσθεν, ανέβη επί σίκου μορέαν ενα ήδη αυτον, ότι εκείνης ημελεν διέρκεστε. Και ως ήλτεν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς, είπεν προς αυτον, «Ζακαίε, σπεύσας, καταβήθη, σήμερον γαρ εν το οίκο σου μήνε, και σπεύσας κατέβη και υπεδέξα το αυτον καιρον. Και εδόντες πάντες διεγόγγιζον λεγόντες ότι, παρά αμαρτωλοανδρή εις ήλτεν καταλύσε, Στατίστε, Ζακέος είπεν προς τον Κύριον, «Ιδού, τα ημίσια μου των υπαρκόντων, Κύριε, της πτωκής δίδομη, και η τενώστη εσικοφάντησα, από δίδομη τετραπλούν». Είπεν δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι, «Σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγενετό, κατότι και αυτός βιός Αβραάμ έστειν, ήλτεν βίος του ανθρώπου ζητήσε, και σώσε το απολολός. Ακουόντον δε αυτόν ταυτά, Προστίς της είπεν παραβολήν, διά το εγγύς είναι Ιερουσαλήμ αυτον, και δοκίν αυτούς ότι παρακρίμα μέλη η βασιλεία του Θεού αναφένεστε Είπεν ουν, άνθρωπος της ευγενής επορεύτη εις κόραν μακράν λαβήνε αυτο βασιλείαν, και υποστρέψε. Καλέσας δε δεκαδούλουσε αυτού, έδωκεν αυτής δεκαμινάς, και είπεν προς αυτούς, πραγματεύσαστε ενώ έρχομαι. Ιδεπολίτε αυτού, εμίσουν αυτόν, και απέστειλαν πρεσβείαν οπίσω αυτού λέγοντες, ούτε τούτον βασιλεύσε θυμάς, και γένετο εν το επανελτήν αυτον, λαβώντα την βασιλείαν, και υπενφωνητήνε αυτό τους δούλους τούτους, εις τεδόκητο αργύριον, ειν αγνή τι παρ' Παργένητο δε ο πρώτος λέγον, Κύριε, υμνάσου δέκα προσυργάσατομνάς, και είπεν αυτό, έβγε, αγατέ δούλε, ότι εν ελαχίστο πιστός εγενού, εις τη εξουσίαν έχουν επάνω δεκαπολεών, και ήλθεν ο δεύτερος λεγόν, σου, Κύριε επίησιν πεντεμνάς», είπεν δε και τούτο, «Και εσύ επάνω γίνου πεντεπολεών». Και ο έτερος ήλθεν λεγόν, «Κύριε, ειδού, ημνάσου ειν ήχον αποκειμένην εν σουδαριό» εφοβούμην γάρσε ότι άνθρωπος αυστηρός ή, ήρισα ουκεθήκας και θερίζεις ο Λέγει αυτό, εκ του στόματος σου κρίνω σε πόνηρε δουλε. Ιδίς ότι εγώ άνθρωπος αυστηρός είμαι, ερώνω ουκ εθικά και ετεριζώνω ουκ έσπιρα, και διατί ουκ μου το αργύριον επιτράπεζαν, Καγω ελτών συντόκο αν αυτό έπραξα. Και της παρεστώσιν είπεν, άρατε απ' αυτού την ναν, και δότε το τας δεκαμνάς έχονται. Και είπαν αυτό, Κύριε, εκεί δεκαμνάς, λέγω ημίν ότι παντί το έχοντι, δοτίσετε, από δε του μη έχοντος, και ο έχει αρτίσεται. Πλην τους εχθρούς μου τούτους τους μη τελήσαντας με βασιλεύσει επ' αυτούς, αγάγετε και κατασφάξατε αυτούς εμπρόσθεν μου. Και υπόν ταύτα επορεύετο εμπρόσθεν αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα, και γένετος ίγκυσεν εις βιτφαγή και βιτανία προς το όρος το καλούμενον ελαιόν, απέστειλεν δύο των μαθητών λεγόν. Υπάγεται εις την κατέναντικομήν, ενή εις πορευόμενη ευρύσεται πολλών δεδημενών, ουδείς πόποτε ανθρώπων εκατήσεν, και λύσαντες αυτών αγάγεται, και εάν της ημάς ερωτά διατηλιέται, ούτως ερείται ότι ο Κύριος αυτού κρύαν έχει. Απελτώντεστε οι απεσταλμένοι ευρών κατός είπεν αυτής, λιόντων δε αυτών των πολλών, είπαν οι κύριοι αυτού προς αυτούς, τι λιέται των πολλών. Είδε είπαν ότι ο Κύριος απ' του έχει, και ήγαγον αυτόν προς τον Ιησούν, και επιρρύψαντες αυτόν τα ημάτια επί των πόλων, επιβίβασαν τον Ιησούν. Πορευομένο δε αυτού, υπεστρώνιον τα ημάτια ει αυτόν εν τιωδό, εγγίζοντος δε αυτού ήδη προς τη καταβάση το όρους των ελαιών, ήρξαν το απαντοπλήτος των μαθητών κερώντες εν ίν των φωνή μεγάλη, περιπάσον ον είδων δυνάμιον λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος ο βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, εν ουρανό ειρήνη και δόξα εν υψίστης, και τίνες των Φαρισαίων από του όκλου είπαν προς αυτόν, «Διδάσκαλε, επιτιμήσον τις μαθητές σου, και αποκριτής είπεν, «Λέγω ημίν, για νου τη σιωπήσουσιν, ηλίτη κραξούσιν, και ως ίγγισεν ειδόν την πόλην, εκλάβσεν επ' αυτήν λέγον ότι, «Η έγνος εν τη ημέρα ταύτη και εσύ τα προσυρήνην, Νίνδε εκριβεί από οφθαλμόν σου, ότι ήξου in έπισε, και παρεμβαλούσεν η έτρι σου καρακασί, και περικυκλώσουσεν σε, και συνέξουσιν σε πάντοθεν, και έδραφιούσεν σε και τα τέκνα σου ένσι, και ουκ αφήσουσιν λίτων επιλίτων ένσι, αν τόν ουκ εγνός των καιρών της επισκοπής σου, και εις ελτών εις το γυρών, ήρξα το εκβάλιν τους πουλούντας, λέγον αυτής, και γράπτε και εστιοίκος μου οίκος προσευχής, Ημίστε αυτόν επίησατε σπήλιον ληστών και ειν διδάσκον το κατημέραν εν το γύρο. Οι δε αρκιερείς και οι γραμματείς ζήτουν αυτόν απολέσε και οι πρώτοι του λαού, και ουκ βρίσκον το τύπη ίσοσιν. Ο λαός καράπας εξεκρέμετο αυτού ακούον.